van linne en een geboordeerde serp maak. Voor elkeen van sy seens moet jy een stel priesterkleren en een serp maak. Je moet vir hulle kopdoeken maak wat waardig en mooi is. Laat je broer Aaron en sy seens hierdie kleren aantrek. Salf hulle, wij hulle en reinig hulle om vir my as priesters dienst te doen. Je moet vir hulle linne broeke maak om hulle naaktuid te bedek. Die broeken moet van die hepe af tot bij die bobenis strek. Aaron en sy seens moet dit aan as hulle in die tent van ontmoeting ingaan of as hulle na die altaar toe kom om diens in die heiligdom te doen, want anders zal hulle oortreding begaan en sterf. Dit is een vaste voorschrift voor hulle en ook voor die wat na hulle kom.